salim. Jamak kuwi kumpul-kumpul, mundhakar wong sing ahli dikir salim kuwi sing slamet atine. Mulane dibokon kumpul-kumpul karo wong sing ahli dikir sing slamet atine. Nanti ya ana pengajian. Apa ngene-ngene ndak ada kurang iki kok apik dadi. Malaikat ini nyatet borongan gitu sama. Nusak kabeh ini ditulis api. Amin. Saiki lho ya, engkau aku orang Engko kapan nek rambutan ilang ya, yo saiki. Oh, kesalahan nang bro. Kongkon jamak mudakar. Bapak dan Ramil dan para anggota yang berkesempatan hadir Bapak Kapolsek dan para anggota yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang nderekaken hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kula akan setyo enggang hadir mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah. Amin. Dipun Gusti Allah. Amin. Dipun ridani Gusti Allah. Amin dipun cintai Gusti Allah dipun selametaken uripe dening Gusti Allah amin dipun syafaati Rasulullah amin dipun sayangi Rasulullah amin lan dipun sayangi Anwar Zahid amin gak gelem ya wis ya, ya. Acara peringatan Maulid Nabi malam hari ini diprakarsai oleh muda-mudi Desa Waneng Paten Utara. Ini merupakan satu kebanggaan yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi muda-mudi untuk menjadi generasi yang betul-betul berkarakter, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Kalau di zaman akhir ini mohon maaf muda mudi lebih identik dengan sesuatu yang hura-hura biasanya do seneng ngapunten dangdutan tapi ternyata muda-mudi Waneng Pati Utara Waneng Batan Utara ini patut dijadikan contoh Nasib tua. damel acara islami acara religi niki insyaallah kula yakin mudah-mudi waning paten wit eh, amal desamu utara sing hadir nggene iki saiki iki kuwabe api-api amin saiki nek yo mbuh Lah ne bocah nom-noman ya kaya ngene ngeneki Kudune. Kudune. Biasane rak mboten senengane mung hura-hura. Ana sing nyemut mercon ya adoh napa Ini tahun baruan ya nyumet nyemut mercon. Oke. ngene iki berawal dari embrio nyumet mercon suwe-suwe iso wani nyumet bom Nah, wong gafatarnya paling akeh kok kabupaten kediri kok. Jawa Timur cuma duduk kecamatan kene. Ngapun teng ya, kalau niki pun kalau sampai nih dan bunti-bunti, canom-noman gak oleh mangkel. nyumet mercon iku jane mubazir. Padha karo ngobong duit. Apa ya yo ngapa? Nanti bangane ditukokne mercon di Sumet gayo atur dilebokne kota amal masjid. Manfaatnya jelas, ganjarannya jelas. Aduan tidak no bocah-bocah yatim. Manfaatnya jelas, ganjarannya jelas. Sang niki, ojo nyawang niki. dilihat dari sudut pandang manapun mboten wonten manfaate mbora digatekno ngono lek ganjarane <clears throat> mboten wonten manfaate mboten wonten bahayane kata berapa banyak korban gara-gara mercon pemerintah yang larang TNI Polri yang larang agomo yang larang karena bahayanya luar biasa gara-gara mercon ngono sing lagi sumat meledos untuk gone meripat buta selamanya ono menang di sumat tarpe apa diuncalno lho isih dicekelino tangan urung sampai diuncalno wis kedisian meledas. Dor. Hah? Jenenge mercon ya ngagetno. Masa ana mercon suarane kok crit ngene mercon. Ya ngagetno. Tangane perutul. Ana disumet nang oma Omahe ludes entek gara-gara mercon dan itu mubalir mohon maaf padahal Al-Quran menyatakan innal mubalirina kanu ikhwan syayatin nah, saat temennya wong-wong sih seneng mubalir itu dulu setan mulanya sing seneng aneh nyumbat mercon kayak dulu re. Alhamdulillah setannya dong aku sorry embo Embo ora usah mercon-merconan, ya. ya, Nggih. suwe-suwe terus wani ngebom Tapi wong Indonesia nang trimo diwedeni ngono iki ora wedi blas. Blas ora wedi. Panganane wisan. Ben teroris-teroris itu ben do krungu. Wong Indonesia trimo diwedeni bom ketengan mana ana sing takon nyang aku. Nah, itu orang yang ngebom itu mati berarti dia mati di jalan Tuhan. Tak jawab ora kayak di jalan Tamrin kayak. di jalan Tuhan dia. Ya? Kayak jihad gablas kayak jihad. Kayak kendat kayak. wong budek ya ngebom masuk kuwi karo pemimpinnya ki asline ditelepon dikai instruksi cepet berangkat nang Suriah nang krungune Sarina ayo budek no wong nang gone Suriah ngebom Sarina iki wong Indonesia terima diwodoni bom keteng Israel ah, di belas terus panganannya gendino ah, mbak Sugrana itu dimpu awal-awal Indonesia rumadhon cilik-cilikan tongseng yo dipangan woi woi mungkin ngomong mboten bocah cilik-cilik wis wani mangan molen kok Mbak lurah e panganane kacang atum. Ora kacang biasa, ora trimo kacang asin, kacang atum dipangan. Lah wong kene iki gula gulane gula batu. gula pasir. Wong rawon setan nek Kremo diwedeni bom ketengan Surawedi. Wis bener ngene iki rame-rame yo. Hormat Maulid Nabi, bunga-bunga hormat Maulid Nabi. Ora kaya taun baruan wingi kae do jingkrak-jingkrak do lincak-lincak nyebuli trompet. Ki nyebul trompet ku min amril Yahud niku tradisine wong Yahudi. Wong Yahudi ku nek ngumpulno jamaahe nyebul trompet. Nek wong Nasrani ngumpulno jamaahe gawe lonceng. Sampai sana iki teng gereja-gereja niku ora wonten loncenge. Teng teng teng teng teng teng ngumpulno jamaahe. Nek wong Majusi ngumpulno jamaahe niku gawe geni. Tadi geni disumat, geni kok disumat ya. wong gawe geni sak gedhe-gedhe ngono jamaah lha nek wong islam ngono jamaah nggih nganggo azan kalimah-kalimah thayyibah ora kok nyumet nyebul trompet dhewe ngenane akeh kasus sing digawe bahan trompet niku sampul Quran kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, pelecehan yang wong Islam niku. ngono kok ya do melok nyebul bapak isek nom wis tuwek melok nyebul gredeg nom nom ngono suarane banter nafase dawa ambekane dawa nyebule unine tot pet ing wis tuwek ambekane menggel-menggel wangsro melok nyebul unine tet tet tet tet tet ngono sing broto ngisor bareng pret pret Dadi dhuwur tapi ngisor pret. Ngene pret, pret, pret, pret kata kemono. Kita ngebet nang wong wis tuwa wis dobol. Ngisor melok muni bisa. Ora usah mene-mene sok-sok maneh mboten usah ngoten. Kula elingno. Wong-wong nek do nyebul trompet kuwi nggarai mancing malaikat Israfil. Pengin. Saman yang no, Nah, nek gara-gara ngomong do nyebuli trompet nggak terus malaikat Israfil kepancing, nek trompete disebul pisan, kukut wong gampang ngerjo. Kebiri ya lunas. Tapi nek Bojonegoro aman. Cara repku terus ceramah aku. Kula malah eling. Bahas trompet <laughs> malaikat Israfil tau ditakoni bocah nom-noman ngene iki. Takone ngeten. Terusé e, malaikat Israfil niku tugasé nyebul trompet nggih. Tak jawab, "Yo." Nek takon meneh. Nah terusé e nek trompete malaikat Israfil niku pun disebul niku tandane kiamat nggih. Iya tak jawab, "Yo." Ngono ku sik takon meneh kok. Lah sakniki trompete malaikat Israfil niku sampun disebul napa dereng. Nek tak jawab, "Burung." isek takon meneh lah takono gregetno meneh takon ngene jek lah terus sakniki penggaweane ngono tapi sopan ku nyapo jek nang gregetno Lha aku ora kurangan akal lah jawab rumakno nek pengen ngerti malaikat Israfil ngono saiki penggaweane ngresiki trompete aku. Menyapa kok kudu diresiki? Lho iya kok. Kare <clears throat> nek trombete redet, kotor nganti teyengen. Engko kaya kiamat disebul mek muni seprapat. Berarti kiamate lah mek seprapat. Mulane ngapunten ya. Berarti kiai zaman akhir kudu fleksibel. Kowe apa ngerti kok kuwi? Ora patah. Fleksibel ora padha ambek sambel. <clears throat> Kudu lemas. mampu menyelesaikan berbagai problem di tengah-tengah masyarakat. Ada kadang bocah-bocah ini takor yang greget nongol nongoi, Mulu tahu ditangleti. Sekarang kan zamannya udah canggih. Ya terus, bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Nah. Ya tak jawab, rapopo. Tapi mergo akad nikah lewat internet, gue nek ngumpuli bujune, ya kudu lewat internet. Lewat butut. Ya lewat butut. Oke. Ono makan bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita. Ah, aku tergantung dong dulu emang dia. Nang dulu emang pemenan rapopo. Nepasan ya rapopo, nepas diku bibimu ya oleh aku. Jangan greget napa jasa. Allahumma masalah ala Muhammad. Nangetan merengeti maulid nabi niki tujuan pokoknya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping tentu saja menanamkan mahabbah nambahi kecintaan kulon jenengan datang kanjeng nabi kanjeng harapannya kan man ahabbani karena ma'i fil jannah sapa sing cinta karo aku wong kuwi engko bareng-bareng aku nang swargane Allah lah wong nek cinta niku ora mung sekedar I love you I love you anggitmu cintai cukup dengan I love you I love you gak blas cintai kudu dibuktekno salah satu bukti nih cinta Nggih sering nyebut lek cinta kanjeng Nabi sering sholawatan. Mungkin aku seneng Mbak Nadri wong ngene-ngene dapurane ndak. Nek kei contoh ten kula jenengan sholawatan. Wong niku nek mboten purun maca selawat ning kanthi Nabi ra iso mlebu swarga. Nggih. Kanjeng Nabi ndawuhke man nasya shalah alayya nasya tariqal jannah. Sapa wonge sing lali gak gelem selawat nyang aku, wong kuwi besok bakal lali dalan tumuju swarga. Iso-iso wis entuk jatah swarga janjane, tapi lali ora nemu dalane, gak yo lola lola. Mergi tendonyane nglalekke selawat mboten purun. Solawat, fadilah yang paling utama Benjing dan akhirat niku paling parek kedudukannya karo kanjeng Nabi Aulan nasbi yaumal qiyamah Aksar humaliya sholatan Yang paling parek kedudukannya sampai aku besok dina kiamat niku Yang paling akeh lah mojo solawat yang aku Terus mana wong sing ahli mojo solawat niku Mantine husnul khotimah soalnya malaikat ini gue nyabut nyawane alus Wonten riwayat malaikat Israel nate manggihi Kanjeng Nabi. Jenengan pun nate kepanggil malaikat Israel dereng? Oh, Anjir sekedap meleh. Terus malaikat Israel niku sumpah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, sinten mawon umate penjenengan sing ngata akan mau sholawat datang penjenengan, kula sumpah badhe kula cabut nyawane kados kula leh nyabut nyawane para nabi lan para rasul. Alus alun ngeten selawat. Di samping ngatah-ngatah nyebut mangke yang nek cinta niku mesti kepingin nyonto tumindake. Eh. sesuatu yang berkaitan dengan yang dicintai nah, contohnya bocah ini insya Allah ya cinta aku ada yeah. oh, layar ini ada kulhu ini Hamzah Mania anak sopo nih muka-muka zahir batin amin kalau balik ini ya terus yang sementen katai sing rawuh dan beri kini hormat maulid nabi niki mbukteke lihat yang sementen katai niki keparek kali kanjeng nabi soalnya nopo ngakoni perkara sing nate dilakoni kanjeng nabi nganggo perkara sing nate diagem kanjeng nabi lho niku lak ya keparek to jenenge contoh nggih jenengan nek pas maca Quran sing tau Tahu, tahu, tahu, tahu. Soalnya kan akeh sing ora tahu. Tak nih Jenengan nek pas cokor am sing tahu. dan niku bukankah asli ini setiap huruf Al-Qur'an yang jenengan waca niku nafasnya Kanjeng Nabi, niku suaranya Kanjeng Nabi. Karena yang menyuarakan Al-Qur'an pertama kali di dunia ini adalah Kanjeng Nabi. Mulai yang jenengan mau Qur'an sing tahu. tahu. Iku berarti nafasin jenengan ketempelan nafasin kanjeng Nabi. Suarane jenengan berpadu dengan suarane kanjeng Nabi. Barokahnya luar biasa. Belum ngantos mboten maca Quran. Diusahake one day one juice. Orang ngerti ya wes. Eh, satu hari satu jus jadi hari ini jus mangga besok jus tomat besok jus wortel besok jus apel sedino sak jus kaboten ya one day setengah jus kaboten one day seperapat jus mosok sedino seperapat jus ya kok kaboten nek kaboten ya one day one lempir sedina lemper, lempir sak kaboten yo wonten setengah lempir boten dah boten jek anakku Pak wonten wan ayah sedina sak ayat kaboten mati yo jangan sampai tidak baca Quran artinya ini loh lambemu yo lambeku bener cangkemmu Sampai. tuk ya cangkemku barang wih saben kudu tersentuh huruf-huruf Al-Quran lek kepengen selamat, lek kepengen berkah senajan meng sak huruf, rong huruf kan ono kok Quran wis ayat di sini sak huruf ini semua so kuih terusan terus kok Bismillahirrahmanirrahim Qaf ayat misalnya Qaf Qaf Qaf bosan ya diganti no sondok sayat melek sondok sondok sondok ganti meneh ya kena no no no no no rapopo lho timbangane lambemu cangkemmu mbok ketu biar oh, Wes muntuk muntuk glok glok glok glok. Oh, biar. Ya wis digawe ngono. Non, non, non, non. Lah kok lek wis katok lempok yo sondako. Amin. Maknane napa? Lesan kita harus kita kasih sentuhan-sentuhan Al-Qur'an. Engko lek lisan iki dikeki sentuhan-sentuhan Al-Qur'an iso nuntun tumindake kula jenengan, prilakune kula jenengan dibimbing karo petunjuke Al-Qur'an insya Allah. Melih bukti lek yang mriki kepare karo Kanjeng Nabi mergo nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat, dulur-dulurku mriki salat napa mboten? sholat senajan kualitasnya beda. Ya. Kok beda yo yo Kanjeng Nabi ini niku naik sholat mboten nate ninggal jamaah. Selalu berjamaah. Eh rati kasek ke aku ngomong. Nek kula jenengan kata di sholat jamaah kali sholat naumah. Maka gak salate. Yeah. Iya. Kanjeng Nabi niku apa melih le salat dalu qiyamul lail tahajud witir Masya Allah berdirinya lama rukuke dangu sujude dangu sangat saking dangune lek salat ngantos sukunipun niku abuh kedua kaki beliau bengkak yang mriki wonten salat dalu nganti sikile abuh wonten wong pas asam urate kumat Milo paling boten kalau kita buru secara kuantitas berat karena Rasulullah setiap hari sholatnya tidak pernah kurang dari 66 rakaat belum jenengan meharap niru abot mau saya ngomong dewi ki ya tahu mau jujur toh Cinten sholatnya sholatnya sedina sudah 6 rakaat ngacung pengen roh raine aku. Berat yang harus nyontoh secara kuantitas ini paling betul nyontoh secara kualitas sholatnya di tingkat ini mutune cuma yang guru cepet bro Mulai zuhur, petang rokaat rong menit ora sampai setengah menit mau wabar untuk untuk jadi jadi tulik tulik untuk untuk jadi jadi tulik tulik untuk untuk jadi jadi tulik tulik kobe kobe bingung no malaikat malaikat arep nyatet tuh bingung iki model apa ngene iki kaya salat tapi kok ngene model e wis tulis apa kesuwen tulis senam bingung nah. malaikat Meleh Kanjeng Nabi poso. Dulur-dulur kula masyarakat mriki poso napa mboten? Lho ya to berarti ra nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi poso, jenengan nggih poso, senajan mek Ramadan tok. Ngene iki bolong. Ngono ku ana kok ibu-ibu sing utange Ramadan urung disauri. Ah. Hmm, aku ngerti wonge. Wonge ya teko kok. Pokoke wonge lungguh. Wonge ya melok guyu. Wonge kudungan. Madep rene pokoke. Kebacut. utang Ramadan kok sampe saiki urung disauri lho. Dielingno, Pak. Hoi. Nah saiki yo ditambahi aja meng Ramadan tok ditambahi poso-poso sunah. ngunjagani nambel kewajiban-kewajiban kulon jenengan sing bolong-bolong niku lho engko ditambeli sing sunah-sunah. Poso sing paling sering ditindakake Kanjeng Nabi mboten nate ditilar Kanjeng Nabi sepanjang hayatnya. Poso sunah Senin. Kemis. Mula kula jenengan ya udo tiru nglakoni poso sunah Senin. Kamis kabotan yo dibagi. Ora ono sing abot nggone Islam niku anggere jenengan gelem nglampahi. Kabotan yo dibagi kok bapake sing Senin, ibuke sing Kamis Dadi anggere dina Senin bapake nyenen, anggere dina Kemis ibuke Iya. Melih. Kanjeng Nabi niku Masya Allah lek karo tiyang karo tangga hormat mulia no banget. Jangankan tetangga yang muslim, aja kok tangga sing agamane Islam, tangga sing kafir mawon kalih Kanjeng Nabi dumuh api dihormat. Dan kafir niku wonten kafir harbi, wonten kafir zimmi, ya kan. Ya sampean ngerti ya wis nyautong nggih ngono lho, urusane ben cepet aku arep pindah iki. Tak ini meneh. Kafir niku lak wonten kafir zimmi, wonten kafir harbi, nggih mboten? Ya ngono ben ketok goblokmu. Pokoknya nyaut abot banget. Selama tidak memusuhi Islam, dilarang memusuhi mereka. Islam tidak pernah mengajari kekerasan. Kalau tegas, iya. Tapi kalau kasar dan keras, enggak. Karena Islam sadar sepanjang sejarah, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Makanya sing dosen ngebom itu bukan ajaran Islam. Engkau tak terang terangno nang waktu wektune cukup. Nera cukup ya kapan-kapan ngundang meneh. menang. Ini kafir mawon niku dikengken ngapi dilus supaya hati ini tersentuh ke hidayah Gusti Allah mlebu bleng ben gelem Islam. nanti Kanjeng Nabi nate ndawuhaken ngeten, bolak-balik malaikat Jibril ku metuki aku wanti-wanti wasiat masalah tonggo kongkon sing apik karo tonggo kongkon sing apik karo tonggo kongkon sing apik karo tonggo ojo nganti pedot hubungan karo tonggo ojo nganti elek karo tonggo ojo nganti ora rukun karo tonggo bolak-balik malaikat jibril nek wanti-wanti nganti aku kuatir ngoten dhewe kanjeng nabi engko gek-gek tonggo iku termasuk wong sing berhak nampa warisan lho saking pentinge ngapiki tangga rukun karo tangga didhawuhaken kalih Rasulullah mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu sapa wong sing ngaku iman nang Gusti Allah iman nang dina akhir wong mau becik kudu mulyakno tanggane lek-lek karo tangga gak rukun karo tangga niku berarti imane tipis imane elek Allahumma sholli ala Muhammad putus karo tangga pedhot karo tangga gak gelem apik karo kanca karo tangga karo dulur niku pedhot teko rahmate Gusti Allah anek pedot teko rahmate Gusti Allah berarti dilaknati Gusti Allah yang khutullah qati'a rahimin walau mata jawfal ka'bah Gusti Allah ngelaknati wong sing mutus seduluran, mutus hubungan kekancan, mutus karo tonggo. Senajan wong mau matine nonggone Ka'bah, apa makne matine terima ana lapangan kene. Ambe euy bisa gue. Wis kok iso guyu awake dhewe. Ha. <laughs> berarti ngeten bapak ibu dulur-dulur wong niku senajan ibadahnya yang Allah wapi eh tapi kalau podo menungsane elek karo dulur erek karo famili elek karo konco elek karo tonggo kok elek ora iso mambu suwargo mambu ae ora apa maneh melebu senajan ibadahnya yang Allah wapi boten nyajat, nek itikaf nang mujib lungguh ya ora metu-metu nganti bokong entek poso bendino sedekah nyahnyo zakat ora mekakat zikir nganti lambene jedir sujud nganti bathuke benjut Woi ridem sergep ora karuan, mong cili tas teko kayu, kelopo dilentengi. Ben mantep nek wiridan dadi karo dibuatek ini glodak glodak glodak glodak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa sampun den. Nek karo tangga kok elek Wong ngono ku ora iso mambu swarga. Temen kita sik wonten sing gak rukun karo tangga. Kok akeh ya. Kok jane goroh. Ya Allah. Sing apik, wong gak gelem apik karo tangga niku lara. Lara, wong tangga niku kadang-kadang luwih penting timbang dulur. Jenengan gak ada dulur mboten? Gak ada tangga mboten? Dobi uripe jenengan kathah pundi kumpul dulur kalih kumpul tangga? Akeh ndi jejer dulur karo jejer tangga? Lah iya. Kadang-kadang luwe penting tangga. Ning apa-apa kuwi dulure urung ngerti, tanggane ngerti dhisik. Ning ora dirungokno aku omong. Jejal sampean jawab sing banter. Ning omah kobongan, nyelok tim pemadam kebakaran kok urung teko sing nulungi dhisik sapa? Lah iya kok arep elek karo tangga iki lho. ana omah kemalingan lapor polisi polisine urung teko sing nulungi dhisik sapa tangga ana wong lara penyakit parah nelpon ambulan nah ambulane urung teko sing nulungi dhisik la iya kok arep balik karo tangga iki karo piye Allahumma sholli ala Muhammad sing terutama tangga sing melarat-melarat iki apik sing melarat ngentengan luwe nulungan ana apa-apa kuwi sing gampang nulungi ya sing larat-larat kuwi tonggo sugih ya asline ora pati kena dijagakno menang gayane to menang minta kinti kita betul betul maksudnya muni betul nih paling melarat to. Lo ngapun ten kulong kok terus nuduh Kuwabe oh, wong sugih niku elek mboten. Akeh-akehe lho ngono. Dene wong sugih krungu omonganku kok nesu ya minggato. Nyatane yo ngono tenan kok tenjene masyarakat niku kenyataane lek wonten ego pakewu wonten keribetan ngoten niku sing akeh nulunge mboten kok sing sugih-sugih, sing larat-larat niku Coba misalnya nggih, enten wong kok kebreset no jeding tibung geblak terus stroke. ngono kira-kira sing moro dhisik kepengin nulungi niku tanggane sing sugih napa sing larat wis ah. sing larat krungu tanggane tiba ngono gupuh kepengin weruh wayu dikit-dikit-dikit kadang lali orang nganggo kotak kok sampean saking gupuhe apa Tuh. Eh? <laughs> Lah wonten tiyang gadah damel nika apa mantu apa nyunatke nika sing rewang nang gone pawon jibat bumbu ra karuan kae tanggane sing suke napa sing larat. Larat. Larat sing suke yo moro tapi ora ngrewangi. Entek entei. Nek jajan wong yo dicipi kabeh. Ora bantu malah ngentek-ngentek. Bapak Lah wonten kematian ngoten niku sing gelem duduk kae kuburan niku kok sing suke napa sing melarat. Sing melarat sing jebret lemah ra karuan sing suke nang kuburan ya meh petika petiki pengkerak pengkerik rokokan jebal jebul ngrasake gelem duduk kae kuburane paling banter nyengok jero apa urung. iki mendung iki mumpung urung udan. Kaya ngurusi tapi tambah gupui. Mulane ngapunten sampean kok kate elek karo wong melarat lara uripmu. Iso diancam karo wong melarat-melarat kuwi. Wong melarat ya iso ngancam kok ben-ben mati suki ngono ae meletek, Suki ngono ae gaya ben. So nek mati aja ana sing gelem dudukno kuburane. Zaman mati tenan yo sepirane sing ngurusi. Kadek persatuan melarat di pas kuat. zaman mati yo sopi kok ora ono sing layak ora ono sing takziah nyong mati ya do wegah gawe ke kuburane do ora gelem mikul apa meneh entong-entong malah do rasan-rasan kok nanti bae sapa sing mikul nang kuburan citoke nyaot ben gelundung dhewe kono ora ono akhire sing mikul yo mung anake dhewe duwe anak lanang loro Bapak wis mati dipukul cah loro kuwi. Mikul mayit mek cah loro ya melet-melet. mendeng-mendeng sayak-sayak kaboten no. melaku kluyur peluyur turut dalan ini ditakoni tanggane harap buku nang dide kuburan le dari tanggane ya cepet mumpung rong mambu mau oh, aku tekan kono takoni tanggane meneng buku nang dide kuburan le ora usah cemplong no kali kok ya dan dikrikiti wak sepat no. bareng tekan kuburan yang karo anaknya dijeret no. nanti main guling bayangno to mikun mayit wong loro. Mengge mengge ambekane ngongsro. Kare sing nom, Mas, aku katok Mas, Mas padha dik masih aku ya lesoh ngene. Rasa jero-jero Mas ning kuburan cocok ngono. Cetek-cetek enggak wae sing penting diuruki. Akhire dikedokno kuburan ya mek sak dengkul ngono. Wong loro mek anu dilebokno terus direngno. Aturane mereng ya direngno. Diuruki lemah dicepi maisan. Bareng wayah ditalken. Lah kok kupinge sik nang jaba. <laughs> Melok, melok. Kecepeken kok. Kupinge sik nang jaba. Dare sing Mas. Boleh nang lemah telu sithik, Mas. Ya <laughs> eh, apa dek neplok kupinge. Kau <laughs> neplok kupinge tinggal nyingkring. Mergo elek karo Tak gelem rukun karo. Lha iki sik gambaran, mangkane ngapunten ngapunten sampean rono. Wong tua biyen niku nek wasiat luar biasa. Kula nek ngaji sering ngumprah-ngumprah pesene wong tua biyen. Mboten ngaken dalil kula, soalnya kula gak hafal. Aku nek gak hafal yang ngomong gak hafal loh, tapi insyaallah ya saya rodok pinter aku timbang kowe. Ngapunten. akhirnya wong tua biar nak ngene nak nak cak <clears throat> kuat kuatnya pager tembok nak isih luweh kuat pager mangkok nanti pireng ngatain betul Gak usah gak nate, kupingmu gak bolong kok. Lagi tak unek kok gak nate bu. Dia <laughs> mulai linggis, gue ngobrol kupingnya gue. <laughs> Halo bro. Adek tau nekno kok jare mboten ate pireng. <coughs> Ngapunten. Pancen pager mangkok kuwi luwih kuat timbang pager tembok. Pager mangkok iki maksude ora kaya pikirane cah ngene-ngene iki mangkok dijejer-jejer kok ditumpuk-tumpuk ngene. Pager mangkok niku ater-ater niku lho, Bu. Wong kene lek ngarani apa nggih maringi daharan, maringi jajan teng ngene tangga. Nggih. Apa? Tonjok. Tonjok. Rene tak ngono nggih. Ya wis tak manut aku. Takir, takir, takir. niku lho berarti. Nggih Halo. Ben keberkan pring gak ya, Pola ora karuan. pola. Ora isin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, embor ati katekno sing dimaksud pager mangkok niku maringi teng gene tangga jenengan nek gadah baharan rada enak duwe jajan wonten niku tangga-tanggane diparingi nggih pret orang ngandel nek wong biyen aku percaya yang sian niku masya Allah nek karo tangga saestu Di panganan apa yang tonggok ini diparingi, eh, ben podo ngerasa eno. Ini kuwong biye, ini kuwong saki yoga belas, nanti panganan enak malah tanggane dipameri. orang ono no kecer no tonggok, soalnya kapan diwe kolkas? Anasti. Biye nenek duwe iwa e kucing umandase, saki kucing indas blokol orang-orang. di presto mulane kucing no kene gak kuru-kuru mau kucing no kene kapok kapok tenan ngerti ini aku mau mau urip no kene ah, jaga non das rata uman peri bloko saya dikemah-kemah karo wong-wong pangapunten pangapunten jenengan kok loman karo tonggo apik karo tonggo niku senajan omahe jenengan niku cilik sederhana ora ana pagere kuat omahe jenengan soalnya sing dadi pager omahe jenengan kuwi tangga-tangga jenengan Lu paham bo ora maksudnya pager mangkok ki ngoten lho kon jenengan apik karo tangga jenengan lomo karo tangga senajan omahe jenengan cilik sederhana mboten wonten pager. kuat omah jenengan ditinggal lunga ya aman omah kuwi soalnya dipageri tong go tonggo dadi pager sebalike omah wapi mewah megah indah pagere tembok mumet rapet cek dilapisi baja dikei wesi ditambahi kawat berduri diincep-incepi paku ambek beleng bisa diwur-wuri racun Tapi karo tonggo kok elek, karo tonggo kok medit, gak kuat blas omahmu. Gak kuat beberpisan. Cici karo nek wong apik karo tonggo loman karo tonggo mbok omahe biasa cilik aman ana maling mlebu jerit pisan iki ditulungi wong akeh tonggo kabeh nulungi tolong maling kutu kutu kutu kutu kutu ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo maling ayo wedi mlayu tir tir tir sifat kuping saking bandrene melayu nganti kupinge kaya kipas wiri wiri wiri wiri nyosok nyosok nek gerutuk wong sak desa Zaman umay umapik megah mewah indah pakri tembok rapet mumet tapi karo tunggu elek karo tunggu medit ora kuat omay sampean ana maling mlebu omay sampean gak usah menjerit 500 nganggur percuma tonggo ora ana sing ngurusi gak ana sing reken tiwas bunga-bunga, tulung, maling tulung, maling jare tonggo bongko ya wis Sing bengok neh tolong maling jere tengko modar wis ya, saiki. Bengok neh tolong maling jere tanggane. Lho wis sampai mati kae wis sampe mati. Tolong maling tolong. Lho lho lho dicocok gulune kok dicocok gulune. Tolong maling. Oh disarat diseret. Ora ono sing kudu nulungi. ana tangga metu siji ora nulungi tanpa metuki malinge malinge dibombong resiki ae dhewe aman kok dik nggone. Alatmu nek kurang nang nggon kono linggis telu. Kene butuh tali tak jukokne menawa ge nyancang wonge. Mulane jemaah sekalian ngapunten jenengan nek pengen terkenal apik gampang. Nabi ana tangga-tanggamu. Gak suwe engko apike jenengan umum tekan dindi. Soale sing umum no apike jenengan ya tanggane jenengan. Umum Ya Allah, tanggal kulo jane wong ya biasa, ya ora pati sugih tapi lupa. Mosok ana apa ngrono ngono ya dikek imanan mulu ya dikek duit mulu ya cerita nang Padahal ngono ku sak dulure ya ngono kabeh. Wong ya biasa, ora pati sugih tapi ya Allah. Ya apa apa ngono ku ya tenek kek itok engko. Mbak no wong iki ngono kok nek selamatan ngono berkate ya gumedi. Biasane sing ngomong ya lambe-lambe kudungan ngono. Cak. sampeyan pengin terkenal elek gampang eleki tangga-tanggamu gak suwe elekmu ora umum tekan dinding soalnya yang paling telat metrek etrek elek e sampeyan kuwi ya tangga sampean. dewe kuwi ana kasus wong apa besanan iso gagal ora sida ya gara-gara orang nyawa tak apa besanan iso gagal yo gara-gara ngepiye wong calon besan tepak dolan iki dicegat kok karo tanggone kita koni mbak mbak sampean kok gulet dolan nomor tanggaku nyapa no mbak eh aku arep besanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Samanan arep besanan karo tanggaku kuwi. Iya, anake sampean wedok sing ayu kae, apa mbok olehke anake tanggaku iki. Iya, nek kena tak elekno. keras. Eh sampean arep tanggane, arep bisa nang karo tanggaku, wong tanggaku ngono ku dudu Aku dadi tanggane ki luwes suwe. Tempung durung, aja terusno. Batal mawae. Anake tanggaku ki bener ganteng tapi gendeng. Yo mbal. Mbal. Ana wong yo arep nyelit duit nang gone bank. isuk geger liya gara-gara tanggo Nong pegawai bank tempat survei dipetuki kok karo tanggo mas mas sampean kok kaya pegawai bank mas iya nyapa arep survei wong lingkungan kene iki ana sing arep nyilih duit di ACC apa ora wong jenenge iki sampean kenal kenal mas tanggo kuwi iya Pak wonge api Pak api opo ya welut nek wong kuwi <laughs> yo bali ora sujo Wes <laughs> perlu jaket cemplung muli jadi lambe ini cah gue. Dua nego. Makanya setua ya sing ditindak nih kanjeng Nabi niku lek kula jenengan pun saged manggih nih hikmahe luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Carane nggih mawi peringatan kados ngaten menika. Ning niki terusne tradisi ngeten iki para muda-mudi. Sing iso dandani jenengan kegiatan-kegiatan model ngeten iki, mbak nate mau nglumbruk, nglimpruk, nglempoh lemehan sandal. Ojo ah. ojo bombo nek megadal, Bu. Ah. Lho majelis ngeten iki nek Kanjeng Nabi nyebut Taman Suwarga, Bu. Ida marur bi ya jannah fardau. Wis ramun nek mlaku-mlaku kok ketemu ana taman swarga, melok ning kono musel nang kono. Para sahabat tanglet, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, sing tani taman swarga niku napa Kanjeng Nabi?" majelis ilmi wa majelis zikri. Kanjeng Nabi dan jelaske majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, majelis-majelis zikir niku taman swarga. Kaya ngene iki mulane lek wis nglumpuk kados ngeten iki, susahe ilang. Kowe kok masih sak telu sing kuyur-kuyur weh. Ah. Kuwi kebelet kudu nguyur weh, jarno. Bu. Wong aku ki metenteng nerangke ten jenengan jenengan ora gatekke. Eh tak tambahi 5 menit engkas wae. Lek wis ngumpul ten gene majelis kados ngaten menika, sumpek susah bingung ilang. yang ada damai, ayem, tentrem, marem, gini apa betul? Ini nyelupok ini, ini ngerti, ini utangmu aja. Jangan orang ketoro. Soalnya ini kita taman suargo. Ayo nonton gremeng, hmm, panggungan ini kok taman suargo. <laughs> Mimi ya Lempon rana lemek eh. Sumu raka tepahan yang mampu kelek kecut Yang mampu untut Masa taman suargo non sute Nyapa ngene wae kok diarani Taman Suwarga. Le, soalnya nek nang panggonan ngeten iki kula sampean mesti atine eling nang Gusti Allah. Demi Allah lho. Wong niku saelek-eleke jadi sergap ngaji. Waras. <clears throat> Rumahku iki nganggo jeneng tukang mendem tukang mendem kuwi. <laughs> Ambo. Sergap ngaji, kok waras. Apa mana zaman nek perlu ganjaran nih, masya Allah. Bincing tenang akhirat nih, kaget zaman waya di dunia. tak kei, nopo nih gusti, kok sementen kantai ngaji mubian gak? Ya Allah, ngaji senden karung duwe-duwe, lo sepi kei. Jangan nih gila di kandang nih, kau yang Nomor loro nek wis ngumpul tenggene ngeten iki lah, ketemu wong api-api ketemu wong solih-solihah kalau jenengan kene kumpul karo wong saleh ku mesti kepengin nyonto lek ora wong apik niku kepengin nyonto lho sak dablek dableke wong sak atos atos atine wong janji ketok wong apik niku mesti pengen apik pengen nyonto tumindake Allahumma sholli Muhammad Masya Allah, orang kaya kok api banget, yo yo sugit yang lomani kok yang ngono. Mungkin sama nak kepengen jadi wong loman, bangun masjid itu sumbangannya akhir dewi wong kaya. kayu kanggo kusen kanggo pintu kanggo jendela sing nyumbang ya wong kae keramik lo dijeni ya Allah lah nyumbang semen ku trek-trekan maksudnya pirang-pirang trek ora trek-trekan cilik kuwi <laughs> Sugih kalau mana ngono, lah aku ini kok iso tiru to yo yo padahal kadang-kadang yang di duit harap jariah emang harap sudah kabut. Masa aku yang keringis ini kok amal yang mesti tak pilih nosen gambarnya patung murang gowo golok, terus pelangganan ku yo kuwi ngerusak kota yo duit kuwi. Ya Allah, wong kae lho kok banget ya. <clears throat> Salate jam ora tau telat memang waktu lho budal nang masjid. Senajan udan-udan ya payungan budal nang masjid. Lah aku iki banyak masjid seminggu pisan waya Jumatan. Uya, ya budalku ngenteni khutbah kedua nang rampung. Engko tambah ora tau Jumatan. Ya Allah. Wong kae kok apik banget yo yo. Macane Quran sergep kapan ono khataman langgar nang masjid mesti melu wong kae menak aku maca Quran wis setahun bisa bayar Ramadan uyang ngeleng golek langgar sing ono jajane Lek ro wong apik wis kepengin nyonto kok. Ya Allah, wong kae kok banget, anggere bengi ya iso tangi, kiamul lail salat tahajud. Naku ki kok raiso padahal aku nek bengi yo tangi. Naku tangi ku kok tahajud ora kok kiamul lain aku nek tangi bengi ki yo piece of the tour. Muyuh iki lho, Bro. Ini bahasa Inggris piece of the tour. Wong lanang ngene wong wedok yo piece of the jazz. Jazz. Kok jazz barangmu. Terus maneh Lek teng dene majelis status ngeten niki kok kula sampean dijak zikir, dijak selawatan kali dulur-dulur niki wau. yang biasane rambungmu misuh tok isine. Nggih. Enak. Nggih. ngelokke wong misuh mitnah ngrasani ndatundat lha nek gelem melu ngene-ngene iki kaya lumayan to lambemu malah gelem selawatan iki selawatan sing mbok waca ki munggah diterima Gusti Allah ndadekno Gusti Allah maringi rahmat dateng kula panjenengan sedaya nyambung ten gene Kanjeng Nabi Eh kancing Nabi niku dawuh sapa wong sing ndongake aku nganggo selawat, Gusti Allah, balikke rohku nang jasaku perlu bales Salawate wong mau tak dongake, salame wong mau tak bales. Ngono Kanjeng Nabi nedawu. Nengko kula jenengan nampi rahmate Gusti Allah. Mula kula kan neruske kados ingkang sering kula aturaken, ngene iki ibarat pohon yang rindang. Para muda-mudi tolong diperhatikan. Ambek desa ndi wae kapan banyak pepohonan yang rindang, akeh wit-witane sing agro, bawane mesti adem. Nek hawane sejuk, adem, tapi pikirane masyarakat yo melu sejuk, melu adem, atine masyarakat yo sejuk, yo adem. Rukun, guyub. Ora ana kok sing kepengin dadi teroris barang ngono ku ora ana. Woi. Woi. Mangkane ibu-ibu pangapunten, putra-putrine saestu dipun awat-awati. Ngajine mulai alit-alit ngenten niki kan sregep ngaji kersane pemahaman agamane leres kersane pemahaman agamane lurus, tur lurus ngapunten ngapunten ajaran-ajaran yang nyimpang yang radikal, yang ekstrim itu berawal dari kesalahpahaman dalam beragama. Kenapa? Karena memang rata-rata dasar agamanya nggak ada. waktu alik ngenten niki mboten ngaji dereng gadah dasar-dasar agama ingkang leres pun kadung tua, kadung kuliah kepingin belajar agama keliru carane sing diwaca buku-buku pedoman yang itu adalah produk-produk radikal akhirnya otaknya tercuci jadi ini teroris menunggu Hui. makanya aku gak terima aku ini teroris ini pondok pesantren orang blas alumni fakultas-fakultas kuwi alumni kuliah-kuliah eh. ora alumni pondok pesantren nek pondok pesantren temen ora ono sing mengajarkan model kaya ngono kuwi Uy. Bocah ngono-ngono kae mbok kongkon iqlal orang arah dunung mbok kongkon fa'ala yaqulu fa'alan wa falan, orang ngira paham mempelajari ning toko buku ke bukune keliru mulane tercuci otaknya model ngoten nika mulai alit kudu dikai dasar agama sing bener nggih Bu nggih. Nggih. Lah wong tuwa saiki niku do keliru. Anake ngaji ora pati digatekke. Tapi lek kanggo sekolah, kanggo kuliah, kanggo kursus, kanggo les, hmm, hmm, hmm lek ngopeni. Wah, orang menyang ora butel diobrai. Bondo piro wae ora iman didol tanah. Nabi lek kanggo ngaji, ngaji oh, ngaji karepmu ora ngaji karepmu nek pinter yo mbok pek-pek. pepek eh, embo terusno kula sing paling gak seneng meneh niku nggih bocah-bocah ngaji niku libur gara-gara sekolah ujian Ngapa le kok orang ngaji libur? Nah kalau libur sekolah kan ujian. Berarti mergo sekolah ujian ngaji nih libur. Dan mereka nggak ngaten. sampel kabeh Lha iki penting ndi to jane? Padha pentinge, tapi ada skala prioritas. Halo. Anakmu sekolah, anakmu kuliah, les kursus, kuwi oleh oleh paling ya kertas sak lembar sing jenenge jenazah kuwi to. Ijazah. Apa? Ijazah. Ha iya kowe lambemu kuwi. Ijazah. Apa kuwi sing arep nyelametke jenengan sebagai wong tua? apa titele anakmu kuwi sing arep nyelametin jenengan gak Kita aku nesu iki eh taurut woi woi sing nyelametin jenengan ngono ibadah anakmu, akhlak anakmu, tungane anakmu. la ibadah akhlak tungo itu hanya didapat dari ngaji sing bener. Kula mboten ngarang jenengan nyekolah anak, malah tak dukung, tak dorong sekolah ke sing dhuwur, goleke ijazah sing dhuwur. Goleke titel sing mentereng. Zaman saiki bocah ora duwe titel yo malah lulek lolo golek ke ijazah sing dukur titel sing dukur tak karepmu apa titele MM mumat mumat morat marit ngobat ngobat ra karo tak karep apa MSI masih seorang istri apa SMS apa BH gitu loh Enggak gitu tuh karo karuan kok. Apa SPD sibuk mulai dhewe. Apa SAG sarjana agak gendeng. Gak larepmu apa SE sapa embong. Apa mbok golekno titel kaya ngene-ngene iki. IR Ireng Roto. Larepmu. Tapi ngaji ngajine kudu diperhatekke, ngajine kudu diopeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek sregep ngaji mesti sabone masjid, lek sapa masjid anakmu rangiro, eh Beleni nak beleni. lek sregep ngaji sapa ne masjid lek nek sapa masjid anakmu ora ngira Sampeyan nate panggil ana bocah mendem no masjid ini. Nate. Kuwe sing mendem. Ini jangan terang dengah. Aku paling mendemi dongsong-dongsong nang isor ngono-ngono kuwi nang isor-isor balongan nang pojokan-pojokan lapangan yo ngono kuwi Yo apa malaman pas kowe mendem kowe tak tunggoni lali. Oh niku bengele. Ya. Bu. Bu. Ngajine diopeni nggih. Nggih nopo? Lah nyapa saiki jenengan nek kanggo biayai anaknya kursus kelas kuliah ora iman tapi lek kanggo ngaji ditarik saulan lima ngewu enggak dapat telung ulan ya pitung ulan barang bu bu bu gawe harapmu rambut gawe harapmu jadi Alah, alah hmm. sumber-sumber makar niku nggih mergo berangkate pemahaman agama yang salah ngajine ora bener makane mohon maaf komandan pajamat nyumpang ngapunten janji nang desa niku ana wit-witan sing agrong hawane sejuk damai kok Lah sing tak maksud wit-witan agrom niku napa? Ya pesantren, TPQ, TPA, gon-gon ngaji, bocah cilik-cilik niku do ngaji ya ora mek bocah petang tahun tok ya termasuk bocah umur 57 bocah umur 25 bocah umur iki bekecil iki kon di Mohon maaf komandan ya pancene. Lah iki tekan ae Pak. Ayang-ayang. Bene Anwar Zahid ya ora meseng kopian tok. Ya. Kok pekundal-pekundal ngene iki ya. Jenengan sabar. Wis to meneng. Wis ape waras kok kumat neh. Ah. Niki kula baleni riyen kersane kanca-kanca remaja niki do semangat. <coughs> Ngapunten. Jangan. <coughs> Sing kula iya ya. Sing kula maksud pohon yang rindang buat sing agrum gue nggak lo pesantren TPG TPA madrasah Dinia, pengajian majelis dikir solawatan ngoten niku Kemudian bocoran diisen. Tekone keri ya manggon ngarep. Memang alami anu sengaja pengen jenengan no harpe dan dipek mantu. Dia ketoke kok cocok pengajian ngono. Ngapunten, ojo kaget bocah ngene-ngene iki biyen aneh kaken mangan jangan bung. Nah tuwa nang jero weteng akhire metu kan dadi rai gedhek. Halo bro. Halo. Yes. Aku nek gak rotok mrene bahaya. Eten. Wis turu moke aja nuruti ngono-ngono. pokoknya lek kapan kata pepohonan yang rindang sejuk damai ada pesantren sama TPK, TPA, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis mikir. Tapi yang buat dosen diwae, wit-witan sing agrung iki ora ono dibabati. Engko awane rak panas. Lah nek awane panas, karakternya masyarakat itu jadi panas wataknya jadi panas akali gampang panas pikirannya gampang panas hatinya gampang panas terus congkrah olehnya penelitian dan itu terbukti masyarakat yang hidup di daerah yang berhawa dingin sejuk dengan masyarakat yang hidup di daerah yang berhawa panas itu karakternya beda Luwe keras wataknya masyarakat semurut di daerah panas mulanya wong jazirah Arab itu keras keras yang mergo uripe daerah Rasa sopeng kenaan ngono. Bombol sumpet banget. Terus mboten? Terus mboten? Sepi kalau wangsul. Wis ya sumbere isi sumbere aliran-aliran sing keras sing radikal ya teko sing daerah-daerah panas ngono wae lha nyapa wong Kediri wis api-api sejuk dingin pesantren pusate Kediri kiai pusate Kediri santri pusate Kediri lha kok katut apa ini Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Iya, iya. Kalau daerah itu banyak pepohonannya sejuk karena kalau banyak pohon nanti kan burung-burung berdatangan kalau burung datang hingga di situ berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan kok mulai nggak usah berat ngono Loh, kalau banyak pohon yang rindang nanti kan banyak burung yang berdatangan. Burung itu berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Iya, yang ini ana pohon yang rindang. rupanya majelis pengajian ini maka burung-burung berdatangan. Sing teko rame wong Waneng paten utara kene kita kita kok desa liya lho rene menclok rene mergo kene ana wit-witan sing agrom. Nggih mboten? Dan di sini dengan semuanya berkidung tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah, sejuk, damai, dingin. Halo. Mulane sing tukang mendemi gelem ngaji waras, ora atau apa pengajian kok mendem. Mendem pengen tak saduki kowe. Halo. Tapi kalau desa itu nggak ada pepohonan yang rindang, Pohon-pohon dibabati tidak ada pepohonannya, desa itu jadi entah-entah. Aku raro bahasa Indonesia nih. Entah-entah itu ya, ya entah-entah. Apa ya istilahnya kalau sawah itu bera, bera, bera gitu. Tidak ada wit-witannya. Ya kalau tidak ada pepohonan yang tumbuh walang Alang-alang. Ya kalau yang tumbuh alang-alang nggak mungkin ada burung yang datang dan berkicau di alang-alang. Wih manuk bingung wih. <laughs> Ya sing tua alang-alang, mu sing teko kewan gegremetan binatang melata. Wih nek petok isine mek padu kerah ambek tukaran kaya insinyur garangan. Dokter luah. profesor ulo. Ya kok ngene-ngene iki to. no alang-alang. Lah wong desa kok ora ana ora ana nggon ngajine, pengajian ora ana, majelis zikir ora ana, selawatan ora ana, TPA TPQ ora ana. Ki tambah bocah nom-nom aneh penggaweane. Wis remi. Iya kopek. Lho, iku engko berarti desa ya kuwi ora ana wit-witane sing agrom, hawane panas sing tuwa alang-alang, masyarakate ya kudu congkrah, masyarakate akeh sing dadi garangan. Aku ora niat ngelongi dosamu. niat ngilangi kelakuanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kira-kira paham napa pembuatan kula terangkanya Jadi kalau joyo, kalau banyak pepohonan yang ringan, zaman rumah Nek banyak pepohonan yang rindang, burung-burung berdatangan, hinggap. Lah ini ada majelis taklim, ada pengajian maka yang datang adalah orang-orang solih jenengan-jenengan jiwa jenengan diibaratkan dan dilambangkan seperti burung di mana tempat orang ono burung bertengkar orang ono manok kok tukaran orang ono manok kok kerah nih gak manuk isang ini ini di Lah wong manuk ki nggone awang-awang kok nggih mboten. Lha kok nyawa catok iki. Ojo ngawur to, bro. Burung itu tempatnya kan di angkasa, betul? Iya. Ya kalau tanglet dijawab, angkasa itu sempit apa luas? Siu apa ombo? Ombo. Wong angkasa iki samono ambane yo terlalu terlalu apa ya? Ya terlalu ombo. untuk dijadikan kerah dan tukaran sama burung-burung mulanya orang ada manuk kerah manuk tukaran nunggu ini ombo uang ini kone hati ini ombo hati ini jembar orang ngira tukaran orang ngira kerah nyapa kok kerah orang panggungan jembar wuih eh, Wis ndarano tukaran, ndarano geger niku mergo atine do rupek, atine kebunton. Gara-gara apa? Elik kuwi yo buntone ati. Muntone akal wong nek ilang kesadarane. Ra ro, mbahe wedok diperkosa. diperkosa. Rupane ganti nabi le ndawoke al khamru ummul kabair. Eh, iku sumbere semua dosa besar itu kok. Eh, Woi. Woi. Woi ngerti kok teroris-teroris sampe ngebom kae anggitmu iki. Kuwi ora dikeki dhuwit dhisik. ale aku maca. Maca kok. Ayo melu maca. Hoi. Hoi. Subhanallah. Mulane burung ini jadi lambang cinta dan kasih sayang. Lonan bocah dadi manten nggih undangan nek sampune gambar manuk. Nek cangene iki somen ya digambari luwak. Oke. Pokoke keri kok ngarep. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya ngeten niki dandani akhlake kula panjenengan. Mangke Bu pangapunten. Bu. diawali dari masyarakat kecil yang bernama keluarga. Ini penting sekali kalau masyarakat kecil yang bernama keluarga ini dari genah, wapi teratur, itu dalam masyarakat yang agak gede jenenge desa, kecamatan, kabupaten sampai sanegara beres. Mulane nong dongakno muka-muka keluarganya sakinah. Barokah. Engko putra soli solih ha. Amin. berangkate teko keluarga ku. Mulane kuncine rukun nggih Bu nggih. Rukun nggih. Janji belum rukun niku mesti barokah. Sik aku tak ngomong nang ibu-ibu sik. Nggih. Jenengan tak atur ibu, rahasiane wong lanang. Nggih. Mergo nek kepengin barokah rezekine ya barokah, putra-putrine barokah kudu rukun. Nah, ibu-ibu sebagai istri harus rukun dengan suami. Carane piye? Rungokno, Bu. Tak atur iki rahasiane wong lanang. Nggih. wajib percaya, soalnya aku suwe dadi wong lanang. Bu. Bu. Wong lanang niku iso agas, iso cerdas. Niku kari sing wedok. Lah sing gemati nyenengno ati. Wong lanang kok cerdas, wong lanang kok akas. Ana to wong lanang nyambut gawe kaya ora ro metu. Mulai isuk sampe sore mumpun dino nyambut gawe mampang sregep ora karo. Kanca-kancane sampe kaget. Bro, nyambut gawe kok iso kaya ngono mampang gak kesel lho yen nyambut gawe kaya ngono. Yo gak kesel opo ngene iki aku tekan omah petuk bojoku ngene. Ya. ngono mbok wesel kaya apa soalé sing wedok nyenengno ati sing wedok gemati wong lanang nyambut gawe iso kesel ora karo karuan ngono kae tekan omah langsung waras pancen ono kok wong wedoke mengandung vitamin ono wis sampean tak dongakno sole golek bojone wong wedok sing mengandung vitamin nanti iso ndadekno kesorehane wong lanang ana wong ecek mengandung kutanan sing lanang nulis ora karo-karo nawake saya rampung kerja begitu wangsul tekan omah ketemu sing wedok ketemu bojone langsung iso celingkrik celingkrik celingkrik ngono langsung suwe hat padahal saya loh saya begitu tekan omah ketemu bojone iso langsung petiki petiki suwe hat tapi ono wong wedok mengandung formalin ki ono Wong lanang sewehat kuat bareng mulih tekan omah pokok bojone langsung kembung. Nyonte ngono. Dokter e lu ngantek hera, iki jane lara apa kok bola balik nyontekno. Bareng diurus tibae apa? Sawangen karo sing wedok. Mulane kula nate ngelingno, Bu. Bu. Hmm, mercane diunakno nang Jarane jarana. Nggih. Bareng ana jarana. Nggih. Ya alhamdulillah aku oleh hidayah Gusti Allah. Nah, bukan ngendali ya orang delok jarana, tapi budal pengajian. Tapi yang boleh iki bareng dadi kok kono ya ora ora ana sing dadi wong setane dorene kok Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami dan sadari bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora ya, terima menungso ngono gak pulange peristiwa besar. macam ngono, Bu, kepulangan suamimu harus disyukuri alhamdulillah kenapa kok disyukuri lho iya nenek bojomu lali so keliru mau bunga tonggomu kok Mulane kudu mbok syukuri alhamdulillah kok seeling omahe Pak kan mbok dikandani tenang-tenang kok disyukuri nggih kadang moral kok krungu sing lanang teko glodak tambah ngedak lagi Hmm, penyakit teko. Hajur, hajur. Aja ngono. Begitu pulang alhamdulillah, dah pulang Bapak. Iya. Wis bawa itu. Lo ngono sing lanang yo ya, alhamdulillah mama udah, Bapak udah pulang. Nah, apa mapenya udah selesai Bapak? udah dong mak udah resik semua suketnya udah dipatung semua sama papa ini sekalian pak suket-suketnya papa bongkoin untuk pakan sapi kita udah papa kalau matanya udah selesai yuk sekarang makan bareng mama enggak ma ini papa sekalian mau ke belakang mau ngerui telepon, oke okay. jenengan nak wis kersa termasuk jihad sing gandarane ageng niku hormat kedatangan suami jenengan wis ngerti jam-jam yang ngono ku ayo nang persiapan aduh sing bersih nang pakaian sing rapi ngono terus pakai reksona sore mason sore mason raine ditambah koyo nganggo daster welek njere bokong bedah rong Ngono sing lanang sik disengat ora itu duwe terasa mulih. Napa mulih ora oleh duit, ngene iki sembarang wis entek. Ngene duwite sing lanang semede cagak karo duwe. Jadi kok diaturi lho. Bapak nggih ngoten mangke istri istri itu so akas iso cerdas tergantung suami kalau suami gemati nyeneng ke tanggung jawab Lho? Ngono kungku sing beto iso akas, iso cerdas, iso semangat. Lan kula sering matur pesen bapak-bapak nyang wong wedok kok aja sering ngelokke. Dilem. Disenengane dilem kok. Halo. Zaman kok saya alhamdulillah deh. Aku untuk bujuk sama nih jadi jadi jadi wong lanang kok aku. Taman juga sayu seregep. Lah wong wedok bar diloke ngono langsung mepawon. Ora kurang mbah-mbah nyapu. Ngopo kok diresiki kok? Resi mbok apa kok dicungkiti kabeh ngono. Nanti lo ke sregep lo, nanti ke ayu langsung lo bujuk deng. Nah, itu kosokan nanggu watu. Sok, sok, sok. Rokos di sakulik-kulik. mlebu kamar terus ngadep kaca PK PK mlebu kamar betul sih cintit tambah ayu bujunya Wong wedok dilokke, ini rupamu selek bener. Dia terus gelinggung ngono. Masa yo mah nyapu yo mah, mbah umbah yo mah, ora-ora yo mah. Kon adus iki mah. Ya, wis adus sampe maghrib, mah adus, mah wong elek adus. ya loro apa sih karepmu piye Jene adem. Wis to wis. Berangkate saking mriku. Mulane dari keluarga yang sakinah, keluarga yang ramai, keluarga yang terdidik. Nanti akan melahirkan lingkungan masyarakat yang terdidik pula. jatuh remote kok. Wis. Nah terus ngaji ngeten iki di samping digambarkan koyok pohon yang rindang ngoten niku. lain didik aswat itu luar biasa. Wis ta wong niku sak ndabel-ndabel ke angger gelem ngaji, mangke tuh akhlak engkang sae. Minimal akhlak rendah hati, akhlak tawadu, Nek gelem nderek kumpul-kumpul kaya ngeten. Eh, masuk niki barang. Dan jenengan robo cah iki umpama ora nunggu pengajian. Nah, awake kudu muntah jenengan. ya barokah sergap ngaji lho saat ini malah bercahaya. Wah, malah kesentrong lampu. Bu. Bu. Kula titip salam nunggunya dulu sampean, tonggol sampean semurung gelem melok ngaji. Aku kirim salam ya. Sampai ke, Mbak, itu salam, pokoknya kiai semanis kalian, Mbak. njaluk diapake. Aku ngelem awakku pisane mboloke. Kan melok ngaji, engko ben metu akhlak sing jenenge tawaduk rendah hati. Lah wong entuk mek nomah ku mesti kemati. Mesti ngeduk kaca berbeda-beda jentak-jentik ngono kuwi. Akhire kan ning omah rumangsane kaya ayu-ayu dhewe wong ora ana saingane. Bisa kan wis kumpul-kumpul nang pengajian. Ayumu yo entek riwayate kok. Ini orang nanti nang tolak-tolak kiwa tengan kok ilang ayumu. noleh nengen srek ya Allah wong kae ayu lho kok tiba-tiba ayu kae ambek aku lho netes akhlakmu jenenge rendah hati noleh ngiwa srek aku wis wedaan wis lipstik wis nganggo sidu sik kalah ayu karo bocah kae akhirnya sadar to sak ndukure ayumu isih ana sing luwe ayu di atas langit ada Kalau kita ayu ra kumpul-kumpul mesti kemayu kok. Mesti kuwi. Lah ana wong sugih nang ora gelem kumpul-kumpul, mesti semege rumangsane koyo sugih-sugih yo. Nggih. Rumangsane donyane koyo akeh-akeh yo. Nggih. Wong pancen nang jero omahe ora gelem kumpul-kumpul, padahal ning jopo isih akeh sing luwih sugih. Ndek lunjem ning omah metu sombonge. Rumangsane koyo mlegedu, mlegedu. rumangsane ora kaya suge-suge sugih dhek ning jaba jajal kumpul-kumpul petuk wong ya Allah tibae awake ora sabet apa-apa sik suge kae sik suge kae sik suge kae wong pinter ora gelem kumpul-kumpul mesti keminter rumangsane kaya alim-alim dhewe rumangsane Woi, emang sendiri santri patang lonjor, korbannya rong atau seket meter. Tas gue yang biasa tangin ini kiki suci ini. rumangsane. Mergo apa? Ora gelem kumpul-kumpul. Coba lek tak kumpul-kumpul kali kiai sing alim-alim ngoten niko. Engko lak metu tawa dhewe ya Allah tibek ya awak kira aku tak apa. Sing alim-alim yo kiai-kiai kae lo alim tenanan nek awak kira iso ngaji, wong ngaji lagi katam kita loro tipis-tipis. Sadar. Kulo niki senes kiai, tapi yang mbok wong wis Kak yo kak mah. Kula manut kiai, dadi nek kepengin tiru kiai ngoten mawon. Kula ten pundi-pundi misi kula ngajak dulur-dulur kula ayo do para kiai, para alim cek mboten salah paham, langkung-langkung dadi paham sing salah. Ngoten mawon. Ngono kula to kumpul karo kiai-kiai alim sing tenanan ngoten niku lho. Ya Allah, kula niku rumangsa Ya awal lo kae ndas opo kae lo sing alim temenanan ngono estu wong niku wong gede nang ra kumpul-kumpul mesti dadi gumedhe pejabat ora kumpul-kumpul karo rakyat mesti adigang adigung mesti kuwi makane aku seneng Pak Camat rawo bandeng ngamel rawo kuwi nek gelem kumpul-kumpul karo rakyat merakyat ngene iki akhirnya merasa bagian dari rakyat mungkin lah lene ora gelem merayat ora gelem kumpul-kumpul mesti adik ngaji dong apa kowe yang dalam diladeni ngono kae eh wis ta ngono oh, Ini di rumah gue, Pak Camat itu rawuh ngaji, Pak Dan Ramil rawuh ngaji. ngono kadang lagi dadi wakil RT ndegat ndegat nondini njaluk dikawal aku wakil RT kawal rek <laughs> wakil RT gemeti Om Sayyidina Umar bin Khattab ini nalika dadi khalifah terus saiki ya presiden rawuh nang gone siji acara dikawal pasukan kuwat gudu gudu gudu gudu gudu gudu sing ngawal ngono ku tambah diseneni yang sing ngawal nyengkre nyengkre ngale ngapa to ngotot aku ora wong bento mbok Kali sampai kuping kurang krungu hmm, suaranya sepatumu. Ngono. ini kita mesti bantah. Lah zaman kok dikawal karo banser gak pirang-pirang. nah aku ora dikawal ya dicekoti rondo-rondo kuwi kok. Ya. keamanan ngono maksudnya. kumpul-kumpul mbak nong ini ojo mbak anggap sepele makanya nek gelem kumpul-kumpul ngaji insya Allah waras kabe keluarga kabe tapi ya lara lebih ngecep ngecep nonon rokok nek urung waras mendemu ngono berarti kurang ke makanya lek like, ngaji gaya huruf Arab sing dadi simbole tawa untuk ini wawu wawun itu bentuknya melungker dingkluk madep mengisor. Ya, ya, dengaran enggak cerdas ya. Koyong Wakil melo ngaji ini lo enggak cerdas. persen. Eh, ini deh. Maksudnya saya kayak udah bulukin dah saya dia. mlungkung terus ndilok ten yo. Ana wau kon dangaki wau kemenyek iki jeneng. Wau mesti ndingkluk iki niku lambang kurup sing tak manduk. Kaya wau ndingkluk bersikap seperti wau. Ndingkluk lah nek ngaji nahwu, wau iki dadi alamat irob rofa. Ngombene rong panggonan ngene. Kaya nek rofa niku maknane luhur. Keluhuran derajat. Jenengan nek kepengin neraka, kepengin luhur derajate, kudu kaya wau ndingklung. Aja ngene. Lha teman, kok iso ketabrak. Nek pengen ndingklung. Moga-moga rasa sampai penyakit bengkel. Wong jenenge simbol. Simbol. Jadi tawadhu niku mesti engko rafa, makane kan jenenge boleh jawab man tawadhu alillah rafa'ahullah. Sopo wong sing tawa tawadhu rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya sama Allah. Malah dingku orang dana orang ngetok-ngetok ke amal. Eh. amal api diketok-ketok ke mana dadi elek kok. Sufi tentamu nang kene sampean nang crito ngene. Mas. Mas. aku ah, yo elek-elek ngene iki yo nduwe wiritan ngene padahal yo elek tenang. <laughs> aku elek ngene iki yo duwe amalan ngene ngene ngene ah wong-wong yo apa mesti selawat paling ben sewu wis patok ah, aku anggere beri 100.000 Mengenai tasbih dekat ke tanganku ya perotol kabeh. Aku saiki ke tasbih tekan rantai yo Mas. Kamana <laughs> gak suweneng. Mesti sampean gregetan. Yo, barene tasbihmu tak ge ngerantai gulumu. <laughs> malah dadi alat mulane dikon tawadho lah dadi alamat di ora-ora kok ndorong panggonan to siji jamak mudhakar salim jamak kuwi kumpul-kumpul mudhakar wong sing ahli dikir salim ku sing selamat atine mulane dikon kumpul-kumpul karo wong sing ahli dikir sing selamat atine nanti yo ono pengajian kok ngene-ngene dadi kurang iki kok apik dadine malaikat ini nyatet dorongan gitu sampean. Wis sakmene kabeh iki ditulis api. Amin. Saiki lho ya, engko aku ora jamin. Engko kapan nek rambutan ilang yo saiki. Yo salahe nyebok. Kongkon jamak mudakar. kumpul karo wong sing soleh makanya para wali ya kembang pujian wong kang soleh kumpul ana nek wong ngene iki kampung ana Allahumma sholli ala Muhammad asma khomsa nang ngaji loro ndukur asma sita abu ka aku ka kamu ka aku ka aku jumalin ora cetok yo wis mantuk-mantuk kok eh, eh, eh, maca pinter nggih nggih kok ala ya suru falan ni urung gunung tapi kelinglas koyo wis ngaji alfia alfia ayo buku tonggomu ah. kok mati mati Artinya nyet Serawung kumpul-kumpul tenggiri pengajian kados ngaten menika. Muga-muga wonten manfaate ngapura. Pindahe kebe, kaya wis sak jam setengah kok sik kurang wae lho. Kapan-kapan mundak wae. Diombe dhisik Wes. Eh, kangen karo ngene-ngene iki masuk tangan kalau iya, iya. begini insya Allah mungkin mudah-mudi kalau waktunya ada yang pas yang ngaji tentang mudah mudi bareng-bareng ya dengan dengan ini. Oke. Okay. Dengan semangat mudah-mudi ini. Ayo terus ya pengajian. Monggo solawatan. monggo kita preise ya. Mendengar leran ya. Ya. Mau saiki. Ya. <laughs> Muga-muga sing kula aturke niki wonten manfaate. Para sepuh, para bapak, para ibu kanten iki acarane muda-mudi dadi ngajine nggih model muda-mudi nyimpang ngapunten nek ora urut ya urut urut dhewe. Paestu kula kathah lepate kathah khilafe.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 والكمال والإكرام اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط أقدامنا جميع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم سلمنا من عافية الدنيا وعافية الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh